Pakartoto įstatymo knyga 23 skyrius. Eunuchas neįeis į viešpaties tautą. Pavainikis neįeis į viešpaties tautą. Ne jo palikuonis neįeis į viešpaties tautą, net iki dešimtos kartos. Amonitas ir Moabitas neįeis į viešpaties tautą nei jų palikuonis neįeis į viešpatės tautą, net iki dešimtos kartos per amžius, nes jie nepasitiko jūsų kelyje su duona ir vandeniu, kai išėjote iš Egipto, bet pasisamdė prieš jūs iš Mesopotamijos, Beoro sūnų Balamą, kad jūs prakeiktų. Bet viešpats, tavo dievas, neklausė Balamo ir pavertė prateikimą palaiminimu, nes jis mylėjo tave. Nelinkėk jiems taikos ir gerovės per visas savo dienas ir per amžius. Neniekink edomitų, nes jie tavo broliai, nei egiptiečių, nes buvote ateiviai jų žemėje jų trečios kartos vaikai įeis į viešpaties tautą. Traukdamas į karą su priešu, saugokis nuo visų blogybių. Jei vyras susiteptų nuo to, kas atsitiko jam naktį, jis privalo išeiti iš stovyklos ir neįeiti į stovyklą. Vakare, saulė nusileidus, apsiplovęs, vėl gali grįžti į stovyklą. Turėk vietą už stovyklos, kur galėtum išeiti. Neškis kastuvėlį, išsikask dobelę pritupdamas ir užpilk žemėmis išmatas. Viešpats, tavo dievas, yra stovykloje, kad tave globotų ir padėtų kovoje su priešu. Tavo stovykla te būna šventa, kad Dievas nematytų nešvaros tarp jūsų ir nepasišalintų. Vergo, kuris pas tave atbėgs, negražink jo šeimininkui. Jis te gyvena pas tave toje vietoje, kuri jam patiks ir kurią jis pasirinks. Tu jo neišnaudok. Nebus paleistuvęs iš Izraelio dukterų, ne iškrypelių iš Izraelio sūnų. Neatnešk į viešpaties tavo dievo namus, nei paleistuvės užmokesčio, nei šuns kainos pagal jokį įžadą. Viešpaties tavo dievo akise jie yra pasibjaurėjimas. Neimk iš savo brolio palūkanų, nei už paskolintus pinigus, nei už javus, nei už kurį nors kitą daiktą. Iš svetimo gali imti. Broliugi, skolink be palūkanų, kad viešpats, tavo dievas, tave laimintų visuose tavo darbuose, žemėje, kurios eini paveldėti. Padaręs viešpačiui, savo dievui įžadą, nedelsk jo įvykdyti, nes viešpats, tavo dievas, pareikalaus iš tavęs, ir tai bus tau nuodėmė. Jei nepadarysi įžado, tau nebus nuodėmės. Pažadėjęs, laikykis žodžio, nes tu laisva valia davei įžadą viešpačiui, savo dievui, kai savo burna pažadėjai. Savo artimo vynogynę valgyk vynogių, kiek nori, bet su savimi nieko neišsinešk. Savo artimo javų lauke gali skinti varpas savo ranka, bet pjautuvu nepjauk.